juren oier buru egunon? Egunon. Hala, ehatxez eta fini da, azkenean? Azkenean, fini da, fer, ez da fini, betes montaketa bat da hori indik, baina, hala, bukatu da. Untsa joan da? Biziki untsa, biziki konten gira, giro sarnoa, gorsua izan da, rekastatua izan da, pentsatzen dugu ere jendeak ongi pasatuela, beraz, gure letik, ba, untsa. Rekastatua, somat jende? Uh, joan den urtan bezala, ez dugu sobera sifririk eman da, eh, guretako hori importantena. Baina, ba, guti gura bera irisarriko azken edizioa bezala. Lehen edizioa ahberatzen, uh, eh, ahberatzeko jendia ikusi duzie piskat? Bai, egin bon, badu, du, eh. urte bat, eh, ekin lanketa bat eramaiten dugula, egin bat publiko egin gintuen egitarrekin, egitarrak ere gure laguntzera dindira, egin Beraz, uh, eh, or, or, alde urtatik ere biziki konten gira, kandugun ahremanaz Eta justuki publikoan, ara, mikustajak, e, eh, ez dakit, Euskalegi osokoak ere, eh, egoaldeko batzu? Hori da, nahasketa hori izan da, egoaldeko jende asko dinda, bon, jazken urtetan bezala azkenean, eta mikusetik ere gazteak eta jendeak ikusi ditugu, beraz, nahasketa hori izan da, eta gurtako bizki importanta da hori ere. Aroren aldetik, eh, gauean, ara, ortsialeko gauean, janik euria bazen, hori komplikatu ditu aferak? Iragarri zuten alimaleko euria, baina azkenean, aurre ikusi baino euri gutio izan da. Festival denboran euri guti izan da, eh, hor izan da baina berantago gunea etxieta, eta logistikoki eta azkenan ez dut jaba ondirik eragin, beraz eh, hor uh, ere eh, Izan dira aurten petioak edo problemak? Bon, beti bat dira gauza batzu, uh, obetzeko eta guzi, jakinez ere, beraz, lehen edizioa izan dela. Eh, hala gunearen antolak eta mailan dena, baina eh, mm, ba, horroak, uh, bon, untsa, untsa pasa da, untsa pentsatu zen gunea, eta... No, Bukan ere, eh, gomita ospetsu bat, Jean Lazal? Bon, Jean Lazal ez dugu gomitatu, eta bon, Jean Lazal presentzia, Jean Lazal presentzia ez du batele, islatzen festibala, baina uh, ia izan dela hori rekuperazio saiakera hori, gu ez ginen batele erosu horrekin, jakinez ere, Jean Lazalek badituela bere inguruan, bere, bere kontra, bere jazarpen, uh, edo, seksu jazarpen uh, plentak, eta beraz eh, horrekiko uh, ere, ez giden bat ere uh, eroso, baina ba, fait fiter fite joan da, eta fite ez da luzaz egon. Hautezkunde asteburua zen ere, eta bon, sare sozialetan, batez ere, ikusi dugu, uh, eskoin mutu jaren kontra posizionatu zistela. Eh, hori da testu inguru politikoa aski berezia da, gaur egun, eta iragan politiko berezi horretan, eta laguk nahi izan dugu behiz ere gure baloreak entzindera teraman, eta erakutsiz eh, eskun mutu garrak defentzen duen ideien kontra abian girela, guztiz eh, kontra abian girela, eta be, eskuarati, kultur gintzatik, eta gure arteko ahemanak indartuz, eta be, eskun garen be, buru egin behar dugula denek elgarrekin, eta... Eta ala, beraz, bueno, eh, eh, nuk ere azpimarratu ez zela inungo parti politiko Lotoa. Eh, lotua. guk egiten duguna da jendea saretu, uh, kultur eragin eta eta bide hortatik ere egin nuke eskuntoren ideen kontraborokatu. Hala, bai, desmontaketa, uh, nola intzinatzen da, behantzen ziste edo Ez, uh, da, pixkanaka, leri izan da jendea, hortaz ere konten gira, biztan dena bat jende gehiago montaketan, desmontanketan baino, beraz gomitatzen dut jende desmontaketara hor biltzera, eh, hostilelean bukatuko baita eh, laguntzelen bestarekin agatxean, beraz, hala. Guai, eh, edizio lehen izioa arberatzen, eh, partitia existe berriz eh, segitzeko amiko zen. Bai, <laughs> espero, eh, bilana ginen dugu lehenik, nola pasaden, dugun petioak eta pixka bat gauza batzun hobetzeko, baina bai, armeratze gune biziki eh, aproposa da, eh, aurten zinez, mendiendak ere jandoko argitua zela, nola, azkenan armeratzeko espazio eta hain eh, antolatua zenik, eh, esena, eh, eh, pentsa guna bikaina zen, plaza ere izigarri gozo zen, beraz, ba, espero dugu armeratzen aurte eh, zumeitzu eh, izaita. Milisker? Mi esker zide. Yes. Ok. Ahi egunan? Bai <laughs> egunan. Non ze desmuntatzen. Basa beltzak äh, plegatzen eta gero atxikitzeko edo botatzekoak direnak botatzeko. Zer ziren horiek? Esiak tapatzen zituzten basak ziren. Hori zer dira azken lanak? Eh, azkenak, bon, eh, erditsuan egiten diren lanak. Ez da oinu bukatua despuntak eta. Bon, ba, hemen astea pasauzu? Eh, ez, lanean nintzen astelen eta astertean, eta gaur pausa desbuntak Eta, bada jende gaur? E, piskat, piskat, bai, bai. E, bo, poliki, poliki ari gira, eta bai, bai. E, Jatxiz eta gozo bat pasauzu? Bai, biziki gozoa, giro sanuan pasada, biziki ongi pasada, jende txua eta giro gozoan. Baina lanean ere? Bai, lanean eh, laguntzaile gisa, baina hor ere bikain elkar lanean, eh, denek elgarrekin eh, lortu EHZ eta edek bat eraikitzen. Arberatzen, ze aldatzen du hobekio da? Obekio ez, desberdina, horra, be, urte berri batzu orain amikuzen ikusiko, baina hobeki ez desberdina. Bon, ebe, mi esker? Mi esker zuri, kuraian? Egunon zuri? Egunon. Nok zaitu dut? E, eh, ba, hemen laguntzaleat hemen. Egitarra? Eh, ez ez, hauzu errikoa. Hauzu errikoa nuetarra? Ah, eh, Mitin dara. Ba, zaizira behaz hemen? Ba, ara, demora pasa, eta ara, bazteren garbitzen, eta ara. Badalan no? Ba, gelditzen da hono ba. Guai, xeheteri puskalarrienak kasi gabian dira egun, eta mena, bi erretik atu, izan da lan, lan urri oitek egiteko. Eh? Zikinkeria biltze eta ara, pentsiak eta behar dira plantian utzi, eta bada paperreria eta but, pastigatzko butilia, eta hori ere bako dira nea pasa bildu, Hori da kakin behiz pasa eta behiz pasa eta... Ba, hara, hara, hara, hara, hara, ara. Bon, Ibilizira hemen behaz, haste buruntan? E, bat ere. Ah, bate? Bate, ez ez, ez ez. Utziute lekia gazter eta hara. Bildo nintzen soakin izan zela eta... Ba, bakarrik lania dela, lana dela ikeldu ba, ba, ba, na, bo, ez da, hara, ez da, ez da, ez da, ez da lanare funtsua, fin, uh, laguntzia da bakarrik, ez da, ez da, ez Bon, gauza hona beraz, EHS eta amikuzera guiltzera? Ah, ba, hori gauza edera, edera, ba, ba, uh, amikuzek mehiz eta... Ba, ba, eta nik uste jenden espiritutan eta gauza hainitz uh, eh, uh, eh, idikuko direla, ideiatzu eta ikusi nola gazte horiek eta nola plantatzen den hemen lanian eta um, nik uste impresionea unain duten. Bon, bebeaz, uh, ageriko beharko duzu alere itxurinoatein aldo urtean? Ba, behar, ba, ba, ba, ba ikusiko, ikusiko, ba, ba, ba. Hain txin edo gero, artean ikusiko. Bon, ba, milizker, izan untsa. Deu zetaz.